Bəzi insanlar etiqat edir ki, məsələn, bu məsələlər ki, yayılmış məsələlərdəndir. Bidət əhlinin yaydığı şübhələrdəndir və bu da bidət bir etiqaddır ki, cinsil əməl söhbəti, əməlin cinsi. Soruşur ki, əməlin cinsini nə qəsd edirsən? Hər bir, birincisi sələflərdən. Sən cinsil əməl sözünü gətirə bilərsənmi ki, sələflərdən kimsə bunu demişdir öz kitablarında. Və yaxud deyə bilərsənmi ki, şartı sıhhə, e, e, ki, səhihliyindəndirmi imanın əməli, yaxud vacibliyindəndirmi kamilliyindən? Bunu deyən olmuşdur məhlüsünədə. Beləncə təqsimat, belənçik isimlərə belən olmuşdurmu? Yox, olmamışdı əhl-i sünnədə. Əhl-i sünnə alimlər demişdi ki, ima, əməllər imandandır. Bitdi. Bunu etiqat edən və imanın artıq azalmasını etiqat edən əhl-i sünnədəndir. Səhiyliyindəndir və yaxud kamilliyindən. Bunu deməmişlər. Və bununla da şübhə atırlar. Yəni, səni bu şəkildə ilişdirirlər. Sözü ki, birinci bu suala cavab vermirsən. İkincisi, cavab verəndə soruşursan, hansı imanı qəsd edirsən? kamil imanı qəst edirsənsə, yoxsa vacib imanı qəst edirsən, yoxsa imanın əsrli qəst edirsən, hansı imanı qəst edirsən? Və hansı imanı qəst edirsənsə, o imanda baxır ki, hansı əməli qəst edirsən? Təfsilat edirik. Yoxsa əhlüsün də boş-boşuna qurucu cavab vermir. Soruşuq, nə qəst edirsən? Sənin qəstin, məqsədin nədir? Bu mühüm məsələdir, qardaşlar. Yəni, bu, bidət əhlinin atdığı şübhələrdəndir. Əhlüsünnən etiqad etmədiyi şeylərdən. Əhlüsünnən etiqada dedik ki, əməllər imandandır, itayətlə artır, asiliklə azalır. Əməllər imanın şər şərtindəndir, sahəliyindəndir, vacibliyindəndir, kamilliyindəndir. Bu cür ümumi hökm vermir əhl Hansı əməl? La ilahe illallah əməldirsə, əməl kimi imanın səhiliyindəndir. Olmasa, iman yoxdur. Yoldan əziyyəti atmaq imanın kamilliyindəndir. Olmasa, iman var, amma tam kamillik dərəcəsinə çatmamışdır. Əhlüsünnə bu şəkildə təfsilat edir. Ona görə də əhlüsünnə etiqadına görə. Məsələn, bəzi bidət əhli nə deyir? Baxırsan, deyir ki, namaz qılmayanı bu da şübhələrdəndir. Əhlüsünnənin arasına bidət əhlinin atdığı şübhələrdəndir. Əməli bütünlüklə tərk etmək məsələsi. De, əməl, sən deyirsən ki, etiqad edirsən ki, əməl qəlblə etiqad etmək, dillə söyləmək, əməllərlə göstərmək. İman bundan ibarət deyilmi? Sən deyirsən namaz qılmayan hökmü nədir? müsəlmandır. Deməli, sən namaz qılmayan müsəlman görürsənsə, deməli, zəkat verməyən də müsəlman görürsən. Namazla bərabər zəkat da vermir. Oruç da tutmur. Həc də etmir. Valideynə də yaxşılıq etmir. Keçir vaciblərə. Bütün vacib mərtəbələri heç birini etmir. Müstəhəbləri də etmir. Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, ən son əməl yoldan əziyyət verən şeyi atmaq. Bunu edirsə müsəlmandır, etmirsə kafirdir. Bu batıl sözdür. Yəni, bu söz batil bir etiqaddır ki, yəni sən namaza görə təkvir eləmədin, onu İslamdan çıxartmadın, yoldan əziyyət verən bir şeyi eləmədiyinə görə İslamdan çıxartdın. Aydın da var. Ərsünə deyir, bəli, bütün bunların hamısını tərk eləsə belə İslamdan, yəni ki, o etiqad götürənlər, namazı tərk eləməyi, yəni ki, kafir görməyənlər, namazı ki, tərk edəni kafir görməyənlər deyir, bəli, bütün əməlləri tərk edərsə, o İslamdan çıxmır. Və onda bidət əhli deyir ki, sənə deyir ki, deməli onda sənin etiqadına görə iman qəlblə etiqad etmək, dillə söyləməkdir. Əməllər imandan deyil. Çünki sən deyirsən ki, bəli, qəlblə etiqad edir, dillə la ilə Allah söyləyir, heç bir əməl etmir, müsəlmandır. Eyni sözü murciyə də deyir. Şübhədir, görürsən, çox ən təhlükəli şübhə də burdadır. Bax, burada nə qədər qardaşlar burada şübhəyə düşürlər. Bu nöqtəyə diqqət etmək lazımdır, qardaşlar. Bu nöqtə çox mühüm nöqtədir ki, Sənə gətirir ki, başa düşürüzmü şübhəli qardaş, şübhə hansı nöqtədir? Yəni insan sənə deyir ki, bidət əhli. Sən etiqad edirsən ki, namaz qılmayan müsəlmandır. Deməli sənin etiqadına görə namazdan aşağı. Çünki ən ucası əməllərdən namazdır. Bütün əməlləri tərk etsə belə sən təkfir etməyə haqqın yoxdur. Əgər hansı bir əmələ görə təkfir edərsənsə, artıq ziddiyyətə düşmüş olursan. Deyirsən, bəli, mənim etiqadım budur. Deyir ki, o deməli onda heç bir əməli, əməlləri bütünlüklə tərk edirsə, yəni müsəlmandır. Deyirsən, bəli, müsəlmandır. Bəli, müsəlman, heç o namaz qılmayanı müsəlman görəndə buna etiqat edir. Deyir, yaxşı onda mürci də etiqat edir ki, qəlblə fəqih mürciləri dedik ki, onların tərifində dedik ki, iman nədir onlara görə qəlblə etiqat edib, dillə söyləmək. Əməllər imandan deyil. Sənin də deyir etiqadın eyni şeydir. Sən mürciyəsən. Ona görə bu nöqtədən gəlirlər bəzi insanlara mürciyə deyirlər. Bunun cavabı odur ki, qardaşlar, bir şeyin həqiqəti, tərifi başqa bir şeydir. O əməli tərk etmək isə başqa şeydir. Necə ki, Şeyxlislam İbn Teymiyyə bu məsələyə təfsilat edir ki, bunun arasında fərq var. Bu nöqtənin cavabı budur ki, əməli tərk etməklə bir şeyin həqiqəti, həqiqətində, bir şeyin tərifində fərq var. Tərifdə dedik ki, qəlblə eytiqad edib, dillə söyləyib, əməllə göstərməkdir. Amma tərkdə gəldikdə isə, bəli, əməli tərk edərsə, İslamdan çıxmır. Biz demirik ki, artıq mümindir, imanı kamildir. Xeyr, Dedi ki, günah sahibidir, böyük günah sahibidir. Allah, onun şiddətli əzab gözləyir. Yəni, Allah bilsin, Allah ona şiddətli əzab versin. Yəni, həyat çox təhlükəli bir vəziyyətdədir həmin insan. Demir ki, imanı mücələr kimi, demir ki, imanı kamildir. Deyil ki, sadəcə olaraq o müsəlman dairəsindən çıxmamışdır. Və əhlüsünə də bu nöqtədə yenə mürciyədən fərqlənir. Mürciyələrdən fərqlənir ki, əhlüsünə görə imanın əsli nə ilə həyata keçir? Qəlblə etiqad etmək. Yəni, buraya deyənlərə görə. Qəlblə etiqad edib Dillə söyləməklə imanın əsli həyata keçir. Əməllər də imanın iman, əməllərin bəziləri imanın əsaslarındandır, vaciblərindəndir, bəzidəsə imanın kamilliyindəndir. Dedi ki, təfsilatla qeyd etdik bu məsələni. Bu nöqtədə qardaşlar, Əhlüsünnə vəl cəmaa onlara cavab verir. Amma onlar deyir, yox. Bəziləri deyir ki, insan əməli bütünlüklə tərk edərsə artıq İslamdan çıxmışdır. Çünki imana əhlüsünnəyə görə iman qəlblə deyib, dillə söyləyib, əməllə göstərməkdir. Bəli, namazı kafir, namazı görə təkfir edənlərə görə, namazı qılmayan, təkfir edənlərə görə bəli. Onlar bunu deyə bilərlər. Amma təkfir etməyənlər bunu demirlər. Onlar da bu rəyə görə əhlüsünnədən çıxmırlar. Həmçinin cavablardan qardaşlar. Bu etiqadı İmam Şafi, İmam Malik, İmam Əhməd kimi böyük alimlər etiqad edirlər. Onlara yoxsa murciə demək fikrim mi var? Əhlüsünnə etiqadını bizə çatdıran elə bir alimlərə yoxsa murciə demək istəyirsən. Muciz etmə fikrindəsənmi? Yox, bu böyük təhlükəli bir nöqtədir. Ki, insan etiqad etməlidir ki, bəli, kim əməli bütünlüyünə tərk edirsə, artıq kafirdir. Çünki əməllər imandan. Bəli, əməllər imandan ancaq o demək deyil ki, insan onu tərk edərsə, bütünlüyə tərk edərsə kafir olur. Necə Şeyx İslam deyirik ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə Məcmu Fatavada bu məsələ ətrafında ətraflı bəyan edir, gözəlcə dəlilləri ilə gətirir ki, əməli tərk etməklə imanın yəni, həqiqətində, imanın tərifində fərq var. Və bu mühüm olan bir nöqtədir, qardaşlar. Və bu məsələdə, qardaşlar, çalışın həmişə, yəni, xüsusən də biraz, yəni, məsələn, bazasında bir şey olanlar, yəni hansısa bir məlumat, dindən məlumat olanlar, yəni ərəb dili oxumaq bilənlər çalışsın həmişə sələflərin kitabına qayıtsın. Sələf alimlərin kitabına qayıdın. Birinci, onlarda bərəkət var. Az sözlə böyük mənələri sənə bəyan edir böyük mənaları sənə öyrədir. Eyni zamanda əqidə onlardan götürülür. Necə ki, İbn Masud radiyallahu anh deyir ki, sizə qədimi tövsiyə edirəm. Ahdil qadim, yəni qədimdə olanı tövsiyə edirəm. Çünki diri, diriyə əmin deyilik. Dirinin sonu necə quturacağına əmin deyilik. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri idi. Qəlibləri ən pak olan insanlar idi. Yəni, çalışıb insan hər bir məsələdə baxmalıdır ki, sahabələr nə deyir? Tabinlər nə deyir? Onlardan sonra gələnlər nə deyir? Və buna görə də qardaşlar istəyirəm ki, bəzi kitabların adını zikr edim. Əhlüsünnə və Cəmanın etiqad etdiyi kitablardır. Və bu kitabları yəni oxumağı bilən hər bir kəs, ərəbcə oxumağı bilən hər bir kəs həris olsun, alsın, oxusun. Yəni təkcə bu kitablar şərt deyil, yəni başqa kitablar da var. Bunlar misal olaraq deyirəm. Həmçinin qardaşlarımızdan da Azərbaycanda olan dəvətli dəvətçi qardaşlarımızdan da yəni bir rica edirik ki, onlar belə bu cür kitabları tərcümə etsinlər insanlara, insanları sələfin əqidəsinə bağlasınlar. Ki, bu əqidəni bu kitablardan götürsünlər. Hər hansı müasir, yaxud bəzi müasir alimlər də əhlüsünlə alimlər. Biz heç kəsi əhlüsünlədən çıxartmırıq, amma çalışıb eytiqadı bu cür kitablardan götürmək lazımdır. Bunlardan birincisi, Ubeyd, Əbu Ubeyd Qasım ibn Səlləmin iman kitabıdır. Həmçinin Şeyxülislam ibn Teymiyyənin iman kitabıdır. İmanül Kəbir, böyük iman. Həmçinin İmanul Avsat, orta iman kitabı. Həmçinin e, Əbu Bəkr Xəlləlin sünnə kitabı, həmçinin İmam Əhmədin oğlu Abdullah bin Əhmədin sünnə kitabı, həmçinin e, Əbu Zur Atər-Razinin əqidə kitabı, həmçinin e, Şeyxüslamın vasitəyə əqidəsi, İmam Tahavinin Tahavi əqidəsi, həmçinin Əcurinin Şəriyə kitabı, həmçinin İbana, e, İbn Battanın Şərh və İbanə kitabı, həmçinin Şeyx İslamın Məcmu Fatavasından əqidə qisimləri və həmçinin İbn Xuzeymənin Tövhid kitablarında başqa kitablar çoxdur. Görürsən, hamısı ən ən axırıncı zikr elədiyim kitab Şeyx İslamdır. Yəni, Şeyx İslamın kitablarıdır. Çalışın, qədimlərə qayıdın. Elmi, əqidəni onlardan götürün. Kök onlara qayıdır. Əhlüsünnənin əqidəsini onlar insanlara açıq, aydın, günəş kimi bəyan etmişlər. Və bu məsələlər, qardaşlar, mühüm olan məsələlər idi. Çünki bu məsələlər haqqında yəni, çox qardaşlar sual verirlər. Bu məsələləri istədik ki, ətraflı bəyan edək. Bazardığımız qədər, əgər hər hansı naqisliyi varsa, sözsüz ki, nəfsimdən və şeytandandır. Və hər bir şeydə düz dedik ki, sözsüz ki, bu Allahın müvəffəqiyyətidir. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin, bizi haqq üzərində sabit etsin və bizi əhl-i sünnənin eytiqat etdiyi kimi eytiqat edənlərdən etsin və bizi sələf-i salihin mənhəcində sabit etsin və bizim etdiyimiz əməlləri qabul olan əməllərdən eləsin. Bizə məbrur, qəbul olan həc nəsib etsin. Subhanakallahumma və həmdik və təbarakəsmu və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və ashabihi əcmain.